som gör att du kan ge mer till dem du älskar. Hitler, convicted of being extremist group. Matt Steele has more. Jurors heard how Adam Thomas and Claudia Patatis from San Adolf in admiration of Hitler. Thomas was found to own a terrorist bomb making manual and plastered national action stickers in public places. The group was P16 after a number of incidents of support for the murder of MP Joe Cox. He sentenced along with four other members next month. Gordon Brown says he thinks there will be a second EU referendum former Prime Minister no reason why Britain couldn't renegotiate with Brussels after another Brexit vote. California's wildfires are now the deadliest in the state's history. They are known to have died, and hundreds are still missing in the north and south of the state. The 32 year mystery surrounding an estate agent goes on after a new search drew a blank. Police say they found notes in a garden, one other of the prime suspect in the Susie Lamp case. Sport and Manchester City boss Pep Guardiola explained his comments made about referee Anthony Taylor before yesterday's Manchester derby, which 3 1. Premier League managers aren't allowed to comment on officials before Guardiola was asked if Taylor, who was born in Manchester, could show bias to one of the clubs. The referees, he don't want to make a mistake, but he knows everybody around the world is going to watch him. And he doesn't want to make mistakes. That is pretty sure. But if after he's fine from United or City, everybody can be <laughs> fine whatever he wants. So, no problem then Woody, Buzz, and the rest of the Toy Story gang are about to get a new friend. The first trailer for Toy Story 4 introduces a new toy with googly eyes and pipe cleaner arms. It's called Forky. The movie is out next summer. That's the latest. I'm Christian Yo. Regionala cancercentrum startade för 6-7 år sedan och med det så har vi fått ett större fokus på rehabilitering och då tror jag vi har fått upp eh, ögonen för eh, det som behövs. Ehm, och på det sättet så är vi ännu, vi är på väg men vi är ännu långt ifrån målen så det kan jag hålla med om. Men där jobbar vi ju med olika saker, till exempel kontaktsjuksköterskor som ska kunna fånga upp den här typen av rehabiliteringsbehov. Men om, ni, om, om det finns en medvetenhet om det här problemet och ni har varit medvetna om det ett bra tag, varför är köerna fortfarande så långa? Jo, men jag tror att här måste man hitta ett system att kunna identifiera patienter. För patienter är olika duktiga på att berätta om hur de har spännande och att man fångar upp det. Här måste då kontaktsjuksköterskorna, de har inte funnits eh, hela tiden men de eh, finns nu på många kliniker och de kan ha kontakt med patienterna. De kan se vilka behov behövs för det låter helt fantastiskt det här som cancerrehabfonden erbjuder. Men det är ju olika för varje individ egentligen. Vad är det av de här paletterna av olika saker? Ja, Vi har den 12, 12 november 2018 referensinspelning. Men det slutade ju regna där, det blev en, vandringstur. <clears throat> Vi är blöta. Och och eh, jag har ju bloggerappen så att jag kan ju från mobilen nu skapa hyperlänkar till vandringsturen från mobilen där i bloggerappen. Det är ju Gunnar Andersson.blogspot.com och Sverigekanalen.blogspot.com Där har jag lärt mig hur man skapar hyperlänkar och eh, publicerar vandringsturen där från mobilen. Och sen efter några timmar så behöver jag bara gå in på webbnoden och lägga in vandringsturen också på sverigekanalen.com snedstreck nytt sverigekanalen.com snedstreck nytt och dalaradion.webnode.se och snedstreck nyheter Jag kan också alltså fixa det i appen blogger där Ja, det sprack väl upp lite grann. Solen började faktiskt titta fram lite grann idag under dagen här. Jag tror det är från torsdagen faktiskt. Och det ska gå och bli lite mer stabilare väder och eh, lite sådär eh, halvklart. Eh, med lite mer sol och så. Det sprack väl upp eh, något idag. Eh, I alla fall tillfälligt där. <clears throat> Ja, det delvis i alla fall problem med avbrott i röstinspelningarna. Jag tog ner en annan app, Da Recorder Free heter den. Och idag hade vi en lång uh, inspelning där som var helt korrekt. Uh, eh, Filtypen eh, uh, var ju flack, men jag ändrade det till mp3. Och lyckades hitta också hur man skulle kunna dela upp uppdatera där inspelningen till Google Drive där. Och förhoppningsvis så kommer röstinspelningen fungera utan avbrott även nästa gång. Och eh, Podbean-appen fick jag ta bort för den tar så mycket utrymme på min mobil. Den är på hela 375 megabyte. 375 megabyte är den. Så som ersättning tog jag faktiskt Google Podcast-appen och den är väldigt liten faktiskt. Den ligger under en megabyte i storlek. Så att man har ett visst begränsat utrymme i eh, internminnet där i mobilen. Ja, det var väldigt blött och fuktigt och så. Men eh, efter nattens regn och så så slutade det ju sen att regna på eh, morgonen där. Men sen i måndag så sänder vi radiobloggen från D-datorn och även tisdagar samt torsdagar och fredagar. Medan Studio Sleipner normalt sett sänds från C-datorn. Lördagar, söndagar samt onsdagar. Kortvarigt kan vi ha X extra däcksändningar som pågår max 15 minuter och då heter de Gunnar och i mikrofon. Så man inte referensinspelar och inte publicerar för det är så kort. Det eh, är bara några, minuter där som man kan gå in och säga någonting i lite olika mikrofoner och så. Eh, och på onsdag som sagt på onsdag ska man då rösta på Ulf Kristersson. En liten kortväxt gubbe med starka glasögon. Eh, som en liknande gubbe där <clears throat> Eh, med honom som statsminister och en regering ledd av Moderaterna och Kristdemokraterna. Det får inte vara 175 röster emot honom. Så att enligt Sveriges Radio där så kommer det inte att gå. Eh, han kommer att bli nedröstad. <laughs> Eh, men det återstår ju att se. Onsdagen är alltså en omröstning om man godtar Ulf Kristersson som partiledare, eller statsminister menar jag, för Moderaterna och en regering ledd av Moderaterna och Kristdemokraterna. Men det kan man inte veta i förväg. Och sen får vi se vad nästa steg blir. Vi träffade en eh, jägargubbe eh, uppe på Kempoberget en bit upp i backen stod han där. Det var det rådjur man skulle pilla på där. Han nämnde att det står en eh, övergiven bil på Ostbovägen. Jag kom ju från Talltoppsvägen där. Skulle ju gå höger Ostbovägen. Det stod en polisbil där med en kvinnlig och manlig polis och det var även en personbil som fanns på platsen. Förutom poliserna kunde jag inte se några människor utanför den här eh, personbilen eller i den här personbilen. Om jag minns rätt så var den högra dörren öppen. Enligt den här jägargubben i morse här så står det nu en övergiven bil på Ostbovägen. Eh, ja, i korsningen mot Talltorpsvägen. Sen var det en annan personbil eh, i söndags längre upp. Och sen kom den här polisbilen upp emot den bilen. Sen backade polisbilen tillbaks igen till korsningen för den kunde inte vända där. Och den här personbilen längre upp började sen komma emot, i riktningen mot den här polisbilen. Jag har inte sett någonting i polisens flöde om denna polisinsats alls faktiskt. Jag tror inte polisen redovisar alla händelser alls. De har inte möjlighet. Det är så mycket som de åker på. De redovisar vissa händelser till media men inte alla händelser och eh, jag kan ju bara få intrycket av att det skett en polisjakt från Myckelbevägen där polispatrullen har jagat upp två olika bilar och den ena bilen var övergiven där. Oklart vad den föraren och så har tagit vägen och vad det hela egentligen handlade om. Jag har inte sett någon person som har smugit omkring på skogsvägar eller i skogen och så. Man har avvikit från eh, platsen där. <clears throat> Men sen nu sänder vi från D-dottern igen och eh, kör 1-mikrofonen. Eh, Jag väntar på en kontakt också från NetOnNet, en dubbelhona kan man väl säga RCA med honor i två ändar ja, i eh, bägge ändarna så är det dubbla eh, home För då kan vi återigen koppla in den här DJ-mikrofonen över till D-datorn också. Jag var tvungen att flytta på en RCA-växel. Vi hade en RCA-växel här som inte gick att vrida på längre. Den hade havererat, gått sönder. Och när den kontakten har kommit så ska vi koppla in eh, kablarna här och kunna prata i den här DJ-mikrofonen också. Över till D-datorn. Så nu har vi en Shure 1-mikrofon som är lite på avstånd. Och, eh, på klart.se eh, appen där så verkar det bli så att från med torsdag får vi lite trevligare väder eh, några dagar framåt, period framåt. Det var lite grann det sprack upp eh, något ut idag. Vi kunde se lite grann, och det hade kommit hem också, var det lite grann sol. Eh, sådär, lite svagt, lite lagom, delvis i alla fall. Kortvarigt nästan, det lugnade väl på igen och så. Jag gick ner sen och kollade fastighetsboxen också. Det var annonsbladet som hade kommit bara. <clears throat> Eh, det var en invandrare där som hade jobbat och bott i Stockholm och han har även bott i Falun och jobbat som taxiförare. Han har en taxibil nu som är stationerad och utgår från tågstationen i Hedemora. Kallar sig för äh, eh, Taxikurir Hedemora där. Han har både bott och jobbat i Stockholm och bott och jobbat i Falun som taxiförare. Han tycker att det behövs eh, en taxi eh, i Hedemora, vilket inte finns eller fanns. Och den taxin utgår från tågstationen i Hedemora. Den är stationerad så att säga vid järnvägsstationen i Hedemora. Stora besparingar ska ske också inom skolverksamheten här. Det ska sparas ett antal miljoner. Så det kan bli fråga om att folk kanske måste gå eh, i pension tidigare och olika besparingar helt enkelt på ett antal miljoner inom skolverksamheten. Det är krav på det. Det är beslutat att det ska helt enkelt sparas pengar inom bildningsförvaltningen där och så. Eh, Matilda Larsson hade också fått det här senaste. De senaste anmälningarna och rapporterna från mig om nedskräpning och miljöbrott. Det gällde på söndagen eh, Talltoppsvägen eh, från Myckelbyvägen och Ostbovägen blir i på vänster sida i diket där backen upp mot mobilmasten det ligger tre avlånga tunga betongblock och ännu mera nedskräpning och miljöbrott på Kempebergsvägen igen. Eh, jag drog ut en trasig plasthink med skräp i. Jag fyllde på med mer skräp, drog ut den plasthinken till höger sida av Kempebergsvägen. Jag har eh, dragit ut ett svart batteri. Jag har eh, lokaliserat en, en baklucka, trasig baklucka till en bil. Som står till höger kan man väl säga. Eh, I riktning höger om den här vägspärren. <clears throat> Med trasig glasruta och så. Mm, så att Matilda Larsson hade i morse här eh, tackat så mycket för, dem, eh, för den informationen där. Det är hennes ansvar sen att beställa hämtning av eh, det där skrepet helt enkelt. Ja, längre upp på Kempebergsvägen har vi eh, en plasttunna full med skrep. Vi har flera delvis trasiga betongrör Bakom eh, Kempobergsvägen har vi också ett antal gummidäck och ut med Kempobergsvägen lite längre upp i backen ligger också på höger sida ett stort eh, gummidäck som väntar på att hämtas av Hedemora Fastighets AB som får eh, arvesorder av kommunen. det är de som åker ut och hämtar eh, det här eh, skräpet helt enkelt där. På kanal 10 ser jag någon slags polis här. Jag tror att det är i uh, Australien. Jag tror att det är i Australien. Australiensisk eh, polis tror jag att det är faktiskt. Jag är inte helt säker här, men jag tror att det är så. Ja, det är lite mer action i den långsuttan här och så. Det är märkligt att det håller på så här och regnar på kvällar och nätter och även lite grann på morgonen. Och i morse regnade det ju men sen slutade det regna så att jag kan eh, ta mig ut där. Ja, det är ju upp på Kempoberget och Kempobergsvägen. Det är ju ner eh, vandringsleden ner till eh, Flyttesjövägen ut med Flyttesjön upp en bit i den kraftiga backen som heter Bränta vägen. Där får man ta lite lugnt. Eh, och sen är det vänster då, Dalkarsvägen i kraftig backe upp till övre delen av hygget. Det är väldigt eh, kuperat, väldigt stenigt, halkiga, hala stenar och trerötter. Man tar en liten bit i taget. Det går lite uppför och lite nedför. Eh, uppförsbackar och nedförsbackar och så vidare. Smala stigar och så vidare. Övre hygget upp. Jag såg tofsmesar. Eh, en flock med tofsmesar. Fanns en tendens till att det skulle börja att eh, ljusna. Och kanske börja att klarna upp lite grann. Jag har väl sett i klart.se appen här att från och med torsdag så blir det några dagar och en period framöver som det blir mer lite trevligare väder. Lite mer halvklart, lite mer sol och så. Det är ju minst sagt väldigt grått, mulet, dis och dimma och förskräckligt blött. Och med tanke på att det regnar ju varje natt och så så blir det bara blötare och eh, blötare. Ja, man blir Eh, blöt om både kängor och strumpor och så. Upprepas det här vedet och var det ju eh, precis som de andra dagarna eh, uppehåll här. Det är inte så roligt väder. Vi kom tillbaks från den där gubben borta där. Den där jägargubben. Det var han som nämnde att det står en övergiven bil på Ostovägen, eh, korsningen ner mot eh, Halltorpsvägen. Det här är polispatrullens ansvar att se till att den här bilen försvinner. Det ska ju inte Hedemora kommun gå in på någonting utan det är ju polispatrullen som måste kontakta sin ledningscentral och, och begära eh, bärgning av den där bilen. Det var någon form av polisjakt här tidigare. Jag har dock inte sett någonting alls om detta. Ingenting av eh, polisens, i eh, polisens flöde. Men däremot kan man ju notera en eh, klockstöld i Avesta och Avesta och Krylbo har drabbats av en hel del konstigheter. Både mord och mordbränder och så. Nu har det varit, varit bilbränder här i Borlänge igen. Klockstölden i Avesta där, det var en man som skulle sälja en klocka ja, ute på gatan så att säga och köparen hade en blå cykel. Köparen och den här klockan tar klockan. Observera att han tar klockan och försvinner bort eh, på en blå eh, cykel. Ja, han eh, skäl alltså klockan och försvinner bort på en, på en blå cykel. Nej, det verkar ju som att polisen helt enkelt inte alls eh, redovisar alla händelser faktiskt utan det verkar som att man redovisar bara vissa händelser. Men nu verkar det stå en, en övergiven bil på Ostbovägen eller korsningen till Talltorpsvägen. Den föraren har ju då avvikit från platsen efter en polisjakt Bryckelbevägen eh, upp eh, Ostbovägen, korsningen till Talltorpsvägen. Den bilen var ju helt övergiven där. Det stod ju två poliser där. En kvinnlig och en manlig. Och eh, det fanns ingen person eller personer från den här bilen. Utanför bilen och i bilen fanns det ingen person. Höger sidodörr var ju öppen men högre upp stod en bil och den eh, körde polisbilen emot. Och sen backade polisbilen tillbaks mot korsningen för den kunde inte vända där. Och den här bilen lite högre upp eh, kom då i riktning mot eh, polisbilen så att säga. Jag har ju tittat här flera gånger i, jag har ju brottsplatskartan appen i, i mobilen här jag kan dock inte se några uppgifter om, om den här händelsen eh, när det gäller när man tittar på Dalarnas len här. Eh, lite andra händelser har jag sett, men den här händelsen har jag ju inte sett någonting om eh, Ja, eh, eh bilbrand eh, Kornstigen. Borlänge 14 timmar sedan. Och ytterligare tre bilar har skadats. Eh, den här radiologsoperatören som blev fastklämd mellan två godsvagnar på rangerbangården i Borlänge blev mycket allvarligt skadad. Han har också då senare av polisen bekräftats vara avliden. Så att han dog faktiskt senare där. Han överlevde helt enkelt inte det. Ja, det var en klockstöld här för en dag sedan i centrala, Hedemora, äh, centrala Avesta. En man som skulle köpa en klocka. Han tog klockan och cyklade iväg på en blå cykel där. Nej, det är helt uppenbart här att polisen inte alls redovisar alla händelser till media. Eh, jag tror att de åker på ganska mycket larm där och så. Nu får vi titta lite längre fram och se om det står en övergiven bil. Korsningen Ost på vägen, Taltomsvägen. Men det är polisens ansvar att beställa bärgning av den bilen. Där ska inte Hedemora kommun gå in med någonting. Utan det har varit en polisinsats där tidigare. Och då är det polisens ansvar att se till att den här bilen blir bortbärgad från platsen. Efter den polisjakten har ju den, har ju den som har kört bilen och eventuella passagerare helt enkelt avvikit från platsen. Jag såg inga människor som eh, uppehöll sig på några skogsvägar eller gömde sig i någon skog eller så. Eh, de hade nog redan lämnat området där för att komma undan den här eh, polispatrullen här. Vi har ju eh, narkotikabrott uppe i Luleå här. Och stöld i butik. Mycket viltolyckor. I eh, Örebro Här kan vi notera att det har brunnit i ett trapphus. Markbacken. Eh, Kungsbacka, Halland för tre timmar sedan eh, rapporterar polisen gällande den man i 80-årsåldern som anmäldes försvunnen igår. En kropp hittades i eftermiddags i en mosse. I det sökområde som polisen letat i. Kroppen är nu identifierad som den man som anmälts försvunnen. Anhöriga underrättade. Alltså en man som hittats avliden på en mosse. Här har vi gått eh, vilse och så. Vi har inte överlevt eh, tyvärr där. Det är mycket eh, viltolyckor också här. Jag tyckte jag såg någonting också, det var SVT Nyheter där. Det var flera, eh, flera nya bilbränder i eh, Borlänge. Mycket kollisioner också med mer vilt så att säga. Ja, det är mycket kollisioner här med, eh, med djur. Eh, älgar och rådjur och så, renar. Det är så ofta man ser eh, fåglar och så i skogen. Jag såg ett gäng med tofsmesar idag. Ganska små fåglar är det, med en liten tofs där. De var i buskarna i närheten av mig. Det verkar som att de är lite, är lite nyfikna så här och tittar vem det är som kommer. Det är väldigt små fåglar det där. Tofsmesar. Jag tror man också en talltita också där. Lite rackare men... Eh, ja, det är svårt att se. Det finns ju en svarthätta också där. Eh, det kanske var en svarthätta jag såg, att det är helt säkert där. Det finns ju både entita, talltita och svarthätta som liknar varandra och så. Jag har troligtvis en svart hetta och sen här små, senare små toppsvipa. Nej, nu sa jag fel. Eh, vad sa jag från början där? Topsmes heter det. En liten sak. Topsvipa, det är något helt annat. Eh, de är inte här på vintern. Topsmes heter en liten rackare till fågel där. Eh, Rattfylla på Södermalm var vi där. Grovt rattfylleri på Södermalm. Grov vårdslöshet eh, trafik med mera efter singelolycka på Södermalm där. En bil har körts in i ett träd för några timmar sedan. Ja, sitter och rabblar trafikolyckor här det. Gamla stan hade trafikbrott, olovlig körning. Stoppade kontrollerat på Skeppsbron. Narkotikabrott Umeå har vi där. För tre timmar sedan. Stöld, inbrott, Grillby, Enköping, villainbrott. Fylleri och lob i Sundsvall. Man om händedagen, om händedagen för fylleri. Rattfylla i Piteå. Man misstänkt för drograttfylleri samt grov olovlig körning. Trafikolycka i Örebro. Cyklist påkörd av en bilist. Vi kan nämna stöld och inbrott i Västerås för fyra timmar sedan. Ryttarna. Stöld där. Och här har vi någonting som vi har sett också sedan tidigare. Jag tror att det var en utländsk kvinna som var på vandring uppe i Kebnekaise. Eh, någon turistkvinna eh, hittades död. Kebnekaise, Kebnekaise fjällstation Kiruna. Polisen har nu fått obduktionsrapporten från fjällräddningen då en 35-årig eh, kvinna återfanns avliden. Det var onsdagen den 26 september blev polisen kallad till Kebnekaiseområdet för att undsätta en 35-årig kvinna som lämnats längs leden upp till Kebnekaise. Vedet var dock för hårt för att eh, fjällräddarna skulle kunna bege sig ut och därför kunde först räddningspersonal nå kvinnan dagen därpå. Kvinnan anträffades av liden och polisen har nu fått obduktionsrapporten där. I obduktionsrapporten kan man konstatera att kvinnan hade under vandringen upp mot Kebnekaises topp blivit trött och förlorat energi. Vilket gjorde att hon inte orkade fortsätta vandringen i det mycket dåliga och kalla vädret. Sällskapet var tvunget var tvungen att övernatta under mycket dåliga väderförhållanden på fjället och kvinnan blev nedkyld och avled under kvällen. Och om jag minns rätt så var det här en eh, turist en utländsk turist som var på besök där uppe i fjällvärlden. Och det skulle komma att kosta henne eh, livet. Och det är inte att leka med här eh, uppe i fjällvärlden där. Där det blir oväder. Det är fruktansvärt farligt faktiskt där. I Uppsala har det skett en trafikolycka också. En kvinna först till sjukhus. Hon har kört på en lastbil bakifrån här. Och i Smedjebacken också. Trafikolycka. Ja, det är mycket eh, trafikolyckor här säger jag. Ja, det är bara trafikolyckor nu på flödet från polisen här i den här appen, brottsplatskartan och mycket vilt eh, och lyckor också här och påkörningar av vilt. Eh, <laughs> ja, uppåt är det ju renar också där. Ja, det ska man inte skratta åt. Rent allmänt är det mycket, är det mycket trafikolyckor också. Uppe i Piteå här har man också smitit också. Ena fordonet har lämnat olycksplatsen där. Och det är smitning och eh, då kan man få böter om något så. I Stockholm för fem timmar sedan eh, butikskontrollanter har gripit två minderåriga som varit inne i en matbutik och stulit matvaror. Och där är de två barn det där. Patrullen, eh, patrullen som kommer till butiken har identifierat de två barnen och underrättat deras vårdnadshavare om vad som hänt. Anmälan om ringa stöld, snatteri kommer att eh, skrivas. Men de här barnen är ju barn. Eh, de är alltså inte eh, straffmyndiga. I Eskilstuna kan vi notera för fyra timmar sedan rapporterar polisen där rånförsök i Fröslunda. Och det var tydligen misshandel där. Korsningen Krongatan, Zetterbergsgatan. Eh, en man i övre tonåringen, tonåren har fått till synes lindriga skador som kan ha orsakats av ett vasst föremål. Polis var snabbt på plats. Gärningspersonen har sprungit från platsen i riktning mot Södra Brogatan. finns ett signalement också på den här eh, gärningsmannen. Ja, stöld och inbrott också i Västerås. Skett inbrott någon gång under eh, under helgen där. Ännu, ännu värre är det för fyra timmar sedan här. Våldtäkt. Strandpromenaden, Strandgatan, yttersta Skellefteå. För fyra timmar sedan angående våldtäkt i Skellefteå natten mellan lördag och söndag 10-11 november en kvinna gick ut från en ehm, Ja, en kvinna gick ut från en nöjeslokal vid namn Verandan vid 01-tiden för att ta lite luft hon gick först rakt ner till strandpromenaden men tyckte att det kändes otäckt att gå där. Så hon gick därför upp på en gata till Strandgatan. och gick på trottoaren kom en, <coughs> en man upp, upp bakom henne och tryckte henne mot en husfasad. <coughs> Men en förbipasserande person gjorde att gärningsmannen avbryter eh, våldtäkten eller försök till våldtäkten. Polisen vädjar då till den här kvinnan som passerat platsen att höra av sig till polisen. Det är av yttersta vikt att vi får höra vad vittnet har sett och hört. Men även andra personer som har sett vad som har skett på platsen. Och i dagsläget finns inte något signalement att gå ut med. Kvinnan har fått fysiska skador av denna händelser. Om ni som fanns i området där har sett någonting eh, som har skett så ska ni kontakta polisen. Ja, det är mycket inbrott och stölder. Ja, det var ju tydligen bråk här Vassunda bygdegård. Jag minns ju Knivstas bygdegård men eh, jag har ju visserligen cyklat förbi Vassunda. Jag bör ju ha sett den här bygdegården i Vassunda men jag kan inte riktigt kom komma ihåg den. Jag minns däremot Knivstas eh, bygdegård. Men jag har troligtvis cyklat förbi och sett den här bygdegården i Vassunda också. Där var ju problem där Vassunda bygdegård, ungdomsfest 4 november. Det har inkommit ytterligare stöldanmälningar också. I samband med ungdomsfester. Objudna gäster kommer på besök. Ingen vågar säga ifrån. Stölder görs. Stök och risk för våld. Veckan efter sker många anmälningar Vassunda bygdegårdsförening som ansvarar för bygdegården och uthyrningsverksamheten har på grund av många tidigare urspårade tester skärpt kraven på hyresgästerna. Men tyvärr mörkar en del vuxna vid kontraktskrivning att det är ungdomsfest som ska arrangeras. Det har blivit skador också som uppstått i den här lokalen. Jo, jag minns eh, bygdegården i Knivsta, men jag har lite svårare att eh, minnas bygdegården i Vassunda där. Jag minns ju mest kyrkan och så. Det hade nog funnits en egen skola också där i Vassunda en gång i tiden. Men troligtvis har jag cyklat förbi den här bygdegården en gång i tiden där. Oj, ja. Esberg, Sollentuna också. Eh, för sex timmar sedan hade vi eh, en metallstång. En eh, metallstång har alltså fallit ner och träffat en man i huvudet och axeln. Och detta har skett på en byggarbetsplats i Edsberg. Jag tror man bygger bostäder och hus i, i, i Edsberg. Ja, det kan hända eh, saker och ting där. Vi minns ju Peter Punk eh, Andersson från Uppsala. Eh, tjock och fet var han ju, men han jobbade ändå som byggnadsarbetare nere i Stockholm där och han drabbades av en arbetsplatsolycka. Han avled ju faktiskt sen på natten. Han fick ju blodförgiftning i foten. Och så han efterlämnade sig två små barn och en punktjej där och en väldig massa eh, musik. Det var både vinyler och CD-skivor. Han var ju otrolig på att samla på ja, eh, punk och oj-musik och eh, så vidare. Den eh, här Peter Punk Andersson. Han var visserligen tjock och fet där men han jobbade faktiskt som byggnadsarbetare i Stockholm där och avled sen några, på natten var det. Blev komplikationer i, i foten. Jag har ju faktiskt kassettband som han spelade in. Han förde över han förde över alltså vinylskivor och CD-skivor till mig. Så jag kunde spela sån här så kallad nationalistisk musik för många år sedan i Stockholms närradio. Så det var en del kassettband här som Peter Punke Andersson förde över från vinyler och CD-skivor. Jag inbrott här i en skola i Gävle där grannlänet eh, Ja, det är mycket stölder och inbrott och trafikbrott och trafikolyckor och påkörningar vilt och så vidare. Jag tror jag såg på SVT Nyheter också att det var ytterligare bilbränder i Bålänge. Och lite vågor där. Lugnt ett tag och sen är det dags för lite bilbränder igen i vissa så kallade utsatta områden i Borlänge där. Ja, för en dag sedan, eh, i söndags kanske, så hade vi en stöld också där. Kungsgatan i Gävle, en kvinna i 20-årsåldern 20 stoppar på sig godis i en butik. Och man ska tänka på att det är kameraövervakat där så att man kan lätt bli upptäckt och filmad av övervakningskameror. I Ljusdal hade vi också för två dagar sedan skadegörelse. En livsmedelsbutik var utsatt för en skadegörelse där. Och i Gävle för två dagar sedan hade vi också en mindreårig pojke som är rånad på väg hem från ungdomsgården. Tre eh, gärningsmän. För tre dagar sedan hade vi stöld på Storgatan i Hudiksvall här, rapporterar polisen och eh, kortfattat så var det en väktare som griper en mindreårig pojke där för stöld samt brott mot knivlagen. För tre dagar sedan hade vi också stöld på Drottninggatan i Gävle, vårt grannlän, Gävleborgslän. Eh, väktare griper en man i 35-årsåldern för ringa stöld på Drottninggatan. mycket inbrott och stölder och trafikolyckor och vi hade... Jaha, nu var det dags igen. Storvik. Sandvikens kommun vill ju. Ja, Storvik. Det ligger i eh, Sandvikens kommun för tre dagar sedan. Handikappad. En handikappad kvinna anmäler att hon har rånats i hemmet. Alltså, eh, en sån eh, rullstolsburen kvinna i 50-årsåldern i Storvik som anmälde att hon har rånats på kvällen. Någon eh, kommer på hennes dörr. Hon öppnar dörren. Gärningsmannen tar sig in i bostaden, knuffat henne ur rullstolen och tillgripit gods. Kvinnan eh, skadades inte av händelserna. Efter händelsen har polisen eh, arbetat med förhör och en person är delgiven misstanke om brott men ingen är frihetsberövad. Ja, det är, eh, det är elakt gjort tycker jag. Gävle för tre dagar sedan, området Andersberg. Tre bilar skadas vid en brand på Solröksgatan. En bil brinner och blir helt utbränd på Solröksgatan i Andersberg. Ytterligare bilar blir skadade också där. Och... Eh, för tre dagar sedan Lärovägsgatan i Bollnäs rapporterar polisen. Polisen söker en äldre man som har försvunnit från sitt hem i Bollnäs. Polisen har sökt efter en 76-årig man som varit försvunnen i Bollnäs 76-årig ehm, man som varit försvunnen i Bollnäs. Klockan 22.15 hittas mannen i korsningen Myrbacksgatan, Sevbergsgatan. Han är i god vigör, men vill mycket gärna komma hem till sig igen. Polisen tackar för många tips och iakttagelser från allmänheten som inkommit under sökandet och man tackar för detta. Den försvunne personen heter, eller hette kan man säga nu, Bertil. Han är dement och 76 år gammal. Så efter mycket om män så hittade polispatrullen den 76-årige mannen som gärna ville komma hem igen till sig själv. Han är lite dement eh, där ja. Stuvaregatan, Gävle, tre dagar sedan. Kontanter skens vid ett inbrott. För tre dagar sedan i Sätra i Gävle hade vi tre gärningsmän blivit påkomna när de försöker ta sig in i en bostad i bostadsområdet Sätra i Gävle. Alltså. Det här ligger nu några dagar tillbaka här. Inbrott i sommarstuga hade vi också i Nordanstig för fyra eh, dagar sedan. En äh, sommarstuga som används för året runt boende står det. I Hårte, Jättendal. Men man bor alltså året runt i den här stugan och man har då stulit en dator och en TV. Ja, det finns ju de som bor i såna här eh, lite enklare fritidshus och stugor och så. De är inte sådär våldsamt stora. För fyra dagar sedan i Bollnäs där Torsbergs gymnasiet eh, kunde polisen rapportera om en stenkastande man utanför Torbergs gymnasiet. Eh, en man med kniv ska finnas utanför skolan Mannen ska kasta sten mot fönsterrutor på skolan. Och även krossat fönster. Innan, innan polis kommer på plats så ska mannen även varit in på skolan och vänt. När eh, polispatruller, alltså flera, kommer på plats så lokaliseras mannen omgående. Mannen vägrar först att släppa kniven på uppmaning av polisen. Efter en kort stund är mannen under kontroll. Den eh, gripne mannen är i 20-årsåldern och förhörs under eftermiddagen av polis. Uh, rubriceringen är skadegörelse, olaga hot och brott mot knivlagen. Uppdatering har skett. Mannen har anhållits av åklagare. Rubriceringen är fortsatt skadegörelse, olaga hot och brott mot knivlagen. Åklagare, åklagare fortsätter nu utredningen. Man hänvisar till åklagarmyndigheten för att svara på frågor. Det här ligger alltså några dagar tillbaka i, i tiden. Vi hade ju skadegörelse här för fyra dagar sedan också i Söderhamn. Kungsgårdens pizzeria. Och det var ytterligare också skadegörelse i Söderhamn, där säger jag. Beijer byggen. Ja, för fem dagar sedan hade vi också i Gävle, Bro i Gävle. En kvinna ber om hjälp på en bensinstation. En kvinna i 65-årsåldern kom in med blåslaget ansikte på en bensinstation och ber om hjälp att kontakta polisen. I en bil utanför finns en man i 55-årsåldern som hon har en relation med och han grips av polis misstänkt för misshandel. Mannen anhålls Mannen anhållits av åklagare. Det ska stå mannen har anhållits av åklagare. Och det här ligger nu alltså fem dagar tillbaks i rapporterna från polisen här. Som vi kan nämna. Om jag ska ta upp lite grann vad som sker och så. För sex dagar sedan i Gävle hade vi också en ung man som misshandlas grovt i en tunnel i Gävle kan vi notera. Och för sex dagar sedan Rudamsgatan i Gävle. En polisbil krockar med en personbil. Och en, en polisbil är på väg till ett ärende och krockar med en personbil. Ja, det är sånt som kan ske faktiskt ibland där. Eh, under pågående eh, utryckning så att säga. För sex dagar sedan hade vi rattfylla också, RF på Södra Köpmangatan i Gävle. En man i 45-årsåldern anträffas på en moped som misstänks vara stulen. Eh, skadegörelse också, depå, bussdepå utmärks. Vägen i Gävle för sex dagar sedan. Flertalet, flertalet bussar utsatta för klotter. Cirka 15 stycken bussar har under natten blivit utsatta för omfattande skadegörelse, alltså klotter då. Och nu är det en vecka tillbaka i tiden här. Eh, ja, för en vecka sedan hade vi en bilbrand också, Vegagatan i Gävle. Det var väl oklart om det var anlagt brand, men det är mycket möjligt att det var så. Här kan man också trycka på det senaste här. De senaste brotten. Men som sagt, för det måste hända mycket mer än så här. Det här var alltså från brottsplatskartan som är en eh, applikation där. Vi har även SVT Nyheter-appen. Och jag har även, eh, jag har även eh, Google nyheter också där. Om vi tittar nu på SVT nyheterappen. Just nu står det en försvunnen person i Kungsbacka hittad död, död och kvinnan på Kebnekaise frös ihjäl. Hon var ju alltså på besök då här. Hon var ju turist då som skulle fjällvandra där och tappade krafter och så. Avröstningen sker alltså på onsdag. Om riksdagen ska godkänna Ulf Kristersson som ska då leda en regering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna. Då ska man helt enkelt rösta om det hela. Nu är alliansen lite grann i eh, obalans där. Man är helt enkelt lite oense om det hela här. S och M vill ha hårdare straff för gängkriminella. Det är kriminella som hotar Sverige grupp för grupp. Störst är den organiserade brottslighet som står för 83% av alla brott. Jag läser från SVT Nyheter. Appen här. Kan Man också trycka på det senaste. Två skadade efter skjutning mot bil i Sundbyberg. Kommunalrådet om den olagliga nazistdemonstrationen i Nyköping var det. Jag blir förbannad står det. Inrikes har vi också få, få gängkriminella fångas upp av socialtjänsten kan vi nämna här från SVT Nyheter att den här lurade, eh, lurade handikappat syskon på stora belopp. Det är också en nyhet från SVT i appen här eh, från Västernorrland. Och lokalt, men så har vi inställt på Dalarna. Och som sagt det var en radhusoperatör som blev fastklämd mellan två tunga gods vagnar på rangerbangården i Borngården i Borlänge. Allvarligt skadad. Polisen kunde sedan meddela att den här skadade mannen har avlidit som sagt var. Olycksplatsen är avspärrad. Förundersökning är inledd. Mannen var 59 år gammal och tillhörande i Borlänge. Han avled sedan av sina skador. Växlar alltså godsvagnar som är väldigt tunga på rangerbangården i Borlänge. Någonting har helt enkelt gått fel där. Så det här måste utredas och så nu hur det hela gick till där. Och SVT Nyheter rapporterar som jag sa också om flera bilar förstörda i brand i Borlänge. Området heter alltså Kärna Ängar. Vi har väl 2000 solbrända somalier där. Det är många av dem som jobbar. <laughs> Olyckan i vågor. Detta skett på natten mot måndagen. En bil totalt förstördes och tre andra fick brandskador i en bilbrand på Kärna Ängar i Borlänge natten mot måndagen. Brottsrubriceringen är skadegörelse genom brand. Det finns ingen misstänkt och ingen, ingen gärningsman var kvar på platsen när polis och räddningstjänsten kom dit. Ja, när brann det bilar på Lidingö sist och när brann det bilar på Östermalm senast? Och Djursholms Ösby till exempel, när brann det bilar där? I Djursholm. Men där det brinner bilar så är det ju de här så kallade utsatta områdena. Områden med mycket hög andel så kallade kulturberikare. Men det kallas ju också för fördomar. Ja. Jag vet att det här brann bilar på Lidingö sist, Djursholm, Östermalm och så vidare. Lite finare områden eller områden där vanliga svenskar bor. Brinner det några bilar där? Jag tror inte det. Tjärna Ängar, vad har vi där? 2000 somalier. Utsatta områden eh, kallas det hög andel så kallade kulturberikare. hög andel så kallade icke-etniska svenskar. Där eller när det brinner så brinner det alltså just i de här så kallade utsatta områdena och det kallar man för fördomar. Jag skulle vilja kalla det för verkligheten och fakta. Det är ju alltså inga eh, fördomar överhuvudtaget utan det är ju verkligheten. Det ligger allt i Uppsala där, eh, Gottsunda och Valsäter till exempel och så. Det är ju områden med en hög andel så kallade kulturberikare. Övervakningskameror minskar inte brottslighet. Uppsala har vi här. Så vill eh, politikerna vända brottstrenden i Uppsala. Vi hade två mord på en vecka. Det var ju första gången i Uppsala polisens historia som vi hade två mord på en vecka i Uppsala här. Skottlossning i Grenby. Här är ett filminslag på en minut här i SVT Nyheter-appen kräver långt straff för skott mot balkong. Två personer har pekat ut en 19-åring där under rättegången. Åklagaren säger hänsynslös skottlossning. Flicka serverade te på balkongen. 19-åringen åtalas för skottlossning alltså i Uppsala. Små barn inne i lägenheten. En flicka serverade te på balkongen. Och han skjuter alltså mot den här balkongen. Och i lägenheten fanns det små barn där. Akademiska sjukhuset eh, systemhaveri för andra gången på kort tid. Men nu är journalsystemet åter igång efter haveriet. Eh, vi har haft eh, stora förseningar i pendeltågstrafiken också här i Stockholm tydligen. Det var problem för all tågtrafik riktning söderut under dagen enligt SVT nyheter där. Och lite en film också här. SVT reder ut vad betyder signalfel. Special har vi här från SVT. Det kriminella som hotar Sverige grupp för grupp. Trött på novembergrått SVTs meteorolog säger håll ut. Då kan eh, solen komma tillbaka. Ja, det sprack väl lite grann upp idag. Eh, något där, en liten period. Men jag tror det är från torsdag som vi får en period med några dagar framåt med mer halvklart väder och så jämfört med det här gråa grådaskiga och muliga eh, blött och dis och dimma dålig sikt. jag är ute på dagtid, ja. Jag är ute på. Här är ju studenternas idrottsplats upp. Ja, jag sysslar inte med någon idrott, men jag känner ju väl till den här gamla. Ja, Zinkensdamm och studenternas IP. Här är brotten du kan anmäla digitalt Polisen hoppas på fler anmälningar via nätet och färre i telefonen. Det är långa telefonköer i, i väntetider där helt enkelt. Där. Tittar alltså i mobilskärmen och SVT Nyheter där. Jag eh, glömde ansluta laddkabeln också här. Nu ska vi hela tiden tänka på att ladda mobilen också där. Ja, mera elände från Uppsala. Eh, man eh, sparkade i ansiktet också. Bråk uppstod utanför en restaurang i centrala Uppsala. Här har jag gjort lumpen, och bott i Almung, jag har haft flickvän och så. jag har haft vissa kopplingar till Uppsala under eh, årens lopp. Debatt har vi också. Dessvärre händer ingenting. Fredrik Ahlstedt, Moderaterna, om skjutningarna i Uppsala den senaste tiden. Så vill politikerna vända brottstrenden, enkät för de stora partierna i Uppsala kommun. Jag går inte ut efter 18. Många Uppsalabor är förfärade över skjutningarna. Vad gör kommunen? Nu står det här. Man, man knivskuren också under rån i Uppsala. Gärningsmannen på fri fot. Men sen kan man trycka på eh, senast också där. Så kan man byta område här. Det är hela eh, Sveriges avlånga land som eh, bevakas. Helt enkelt här via SVT. En ny våldtäkt har skett på beroendecentrum Sankt Göran trots att landstinget lovat skärpa. Säkerheten står också här. Italiens eh, ja, Italiens president besöker Stockholm så påverkas trafiken. Innerstadsbussarna påverkas tisdagen den 13 november. Stockholm och Sverige får alltså besök av Italiens president som besöker Stockholm och Sverige så påverkas trafiken och säkerhetsskedar. Här står det om jogging också och löpning. Det sysslar jag inte med. Jag kan få upp en hyfsad fart på benen och så, men jag är inte den som springer och löper och så. Ja, tydligen problem med tågtrafiken söderut idag. Med signalfel och liknande. 35-årig man åtalas efter dödsskjutning i Östberga misstänkt för mord, mordförsök och grovt vapenbrott. Det var en filmsnutt på 28 sekunder i mobilen där. Här tar Alliansen stöd av SD för att få makt. Ny rapport om kriminella, oväntat många kvinnor inom gängbrottsligheten. Man ser mellan fingrarna när det gäller tjejerna. är en filmstund på två minuter från SVT i appen här. Eva lider av kronisk trötthet, tvingas bo hos sonen. Socialtjänsten har inte rätt till försörjningsstöd. Hon är kroniskt eh, trött. Ja. Och tre män häktade misstänkta för grov våldtäkt ska ha skett i en park, Björns trädgård 2. Södermalm och stora Essingeborna kan få pendeltågs pendelbåtstrafik i ny satsning här. Landstinget inför två nya pendeltågslinjer. Det ska alltså vara pendelbåtstrafik som redan finns i Stockholm där. Man åker sjövägen helt enkelt där. Bara inte isen är för hård. Kanske inte båten kommer fram. Här står det också betalade 1,2 miljoner för kebab. Det skedde ett tekniskt fel. <laughs> Någon skulle köpa kebab och betalade med kort. Och summan blev 1,2 miljoner kronor där. Och det uppstod alltså tekniskt fel. Ja. Det var en dyr kebab. 1,2 miljoner kronor kostade den. Ja, det är för säkert. <laughs> Ja, man måste få lite sko skojiga grejer också där. Jaha, den personen hade mycket pengar på sitt konto tydligen. 1,2 eh, miljoner för en kebab. Trendbrottet är också att kvinnlig könsstympning minskar drastiskt, drastiskt i Afrika. Och Israel attack mot Hamas leder i Gaza i känsligt politiskt läge. Attacken kom vid, ett, vid en känslig tidpunkt står det här. kritik mot rapport om hur många nyanlända som får jobb att skönmåla läget kommer inte att hjälpa någon. En filmsnutt på två minuter i den här appen här, SVT Nyheter. Jag kan nämna också gömde knark i skogen. En 50-åring greps med ett kilo amfetamin. Misstänkt för ha sålt amfetamin i hela Sydsverige. Här tillverkar 50-åringen amfetamin. Polisen hittade inspelning i mobilen. Ja, ni lyssnar till eh, radiobloggen direkt med ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Och så egentligen haft en jingle också där. Nu är vi i alla fall igång igen. Ny röstinspelare och inga avbrott. Den var helt ny där så det var lite svårt att fatta hur man fick igång den ute. Och även sen senare här hur man Eh, fick fram eh, delningen där så man kunde skicka upp eh, inspelningen till Google Drive och hade ändrat också från FLAC-format till MP3 så att det fungerar helt utan avbrott och förhoppningsvis kommer den här röstinspelaren fungera också utan krångel och tjafs och avbrott. SVTs meteorolog, då kommer solen tillbaka Trött på gråa moln och regn. Snart vänder det. Därför drabbas unga kvinnor hårdast av det gråa vädret. Ja, man påverkas då negativt av brist på ljus, står det Så det är från torsdag där som vi får en period några dagar med mer eh, sol och halvklart väder istället för det här grått dis och eh, dimma och blött och blött och blött. Dag ut och dag in. Men det slutar ju regna här varje morgon och så, det är intressant tycker jag. Man kan eh, ta sig ut en liten eh, säng på. Ja, det blir faktiskt den här lilla sängen norrut här på, på eh, Kent och berget. Då. Ja, ner där på Flyttesjövägen ut en bit ut med Flyttesjön och upp i backarna igen. Brända vägen och så. Och sen in eh, till vänster där upp. Ja, det får ni lyssna på själv i den här röstinspelningen. Där Recording hette appen och den verkade fungera utan problem. Den första gången jag hade den där faktiskt, så det var lite svårt att få igång den och så. Hitta delnings, eh, hur man delar den och jag hittade en eh, burk också här i morse. Eh, en liten läskeburk på Kempovägens vänstra sida. Det är inte bra att slänga en massa skräp i naturen. Men där får man igen spänd för det. Så det blir väl kanske som idag och även tidigare dagar att det regnar på natten och lite grann in på morgonen här och sen blir det uppehåll så jag kan ta mig ut eh, igen. Ja. <laughs> Och på, på kanal 10 är det ännu en neger som åker in för narkotikabrott där. I, borta i Amerika. Och på eh, Mariana. Jag tog ner också det senaste avsnittet där, Morgon med Svegot. Det verkar som den där Daniel Frändelöv eh, det är skilsmässa på gång där. <laughs> Ja. Då kan det gå. Han skulle ju flytta och så vidare. Ja, nu tar vi inte upp dem mer direkt. Om. Det får räcka med det här eh, flödet här. Och så. Ja, det har varit en lång eh, period med grått, blött, dis, dimma. Dag ut och eh, dag in och dag ut och dag in. Men det kommer ju att vända snart. Idag sprack det väl lite grann upp eh, något och så. Ja, lite grann i alla fall. Man kunde se lite grann av eh, solen och så. Den försökte i alla fall att komma igenom de här molnmassorna här. Och här har vi lite blåbärstryck och från Kivik. Och jag uppdaterar ju också de olika spellistorna också med lite nytt material vart efter där. Igår var jag omkring, handlade på Ica där och släppte omkring på en eh, påse där och så. Där är gifflar också, det är gott tycker jag. Mm <laughs> -hmm. up. From the Sky News Centre at 5, a couple who gave the middle name Adolf, three people convicted of being members and far right Adam Thomas and Claudia Patatas from Banbury were part of National Action Board after it celebrated the murder of MP Joe Cox. Four other members will be sentenced next month. Brexit can still be stopped. Labour's spokesman on the issue, Sir Keir Starmer's comments directly contradict those of his party leader. And former Prime Minister Gordon Brown waded in on the matter, and he thinks there will be a second referendum. I, for one, have always said that I think there will be a, a second uh, referendum. I believe that in the end, the situation will have been seen to have changed 16, and that the people should, in the end, have the final say a Briton has died after catching rabies while on holiday in Morocco. Public health officials say the traveller was cat. They didn't receive a vaccination in time, despite apparently seeking help in both North Africa and the UK. Some of the thousands forced to flee their homes in California are being allowed to return. Wildfires there have killed at least 31 people, while more than 200 are missing. British scientists say they're on the verge of developing a scan to detect dementia years in advance. A five minute scan of blood vessels in the neck could set a decade before other symptoms show. Dr. Laura Phipps from Alzheimer's Research UK says it follows FIFT studies. What the researchers have been doing is looking at the intensity with which blood flows through into the brain and have found that those people where they can measure that highest intensity of pulse into the brain potentially those people have a higher risk of declining more rapidly. If you hate the taste of sprouts, could you be tempted to try them with Marmite? It apparently cuts the bitterness. Iceland's going to sell them for Christmas. That's the latest. I'm Christian Yo. Thank you very much. always want to be a superstar? A famous radio host? Or even have your own TV show? With the internet, it's become so much easier to share your talent with the world. However, first, you'll need a reliable streaming company. With Listen to My Radio, we'll help you effortlessly stream your show in the highest quality. For radio streaming, you can get up to 5,000 listeners without quality limit. For video streaming, you can get up to 1,000 viewers without quality limit. Thanks to our diverse server locations, the whole world can see and hear your amazing talent. Both are supported by ads, so it's totally free. We provide free website hosting with 500 megabytes of storage and 1,000 megabytes of bandwidth. Every free account includes a personal page and a personal subdomain with a shoutbox, blog, and gallery. If you want to put radio on your website, you can sign up for our premium package with auto DJ feature and advanced control panel, all hosted on our powerful servers. All this for $6.25 a month. You'll have the latest technology at the best price. Start now by signing up for your free account. Just click to the button on the left hand side, and it's as simple as that. And once you're ready, Sign up for one of our premium packages to get the best streaming technology money can buy. So stop dreaming and start streaming. Listen to myradio.com. Lyssna i mobilen och tune in appen sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen sök bara på Sverigekanalen. Sverigekanalen Dalarna. Sverigekanalen Dalarna. Sverigekanalen Dalarna. Besök oss på dalaradion.webnod.se. Besök oss på dalaradion.webnod.se. Besök oss på dalaradion.webnod.se. Ansvarig utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Bli medlem i Lyssnarföreningen Se info på dalaradion.webnod.se. Bli medlem i Lyssnarföreningen Se info på dalaradion.webnod.se. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. miljö och graden och sysselsättning med driva ett gott förebyggande arbete i tett dialog med skolor och elever. Och eh, ikke som skaper stor debatt. Det har ingen hensikt. For noen år siden så var lignende problematikk eh, oppe i hovedstaden. Da snakket NRK med flere rektorer som var tydelige på at den forebyggende effekten ved politi resulted in deadly attacks on ethnic Oromo people living in neighbouring Djibouti and Somalia. After an uproar on social media, ESAT admitted that not real and described it as deliberately misleading in an official apology on its YouTube channel. Tanzanian leader backed polygamy to end prostitution. An article on the Zen Observer website claimed Tanzanian John Magufuli had told men to mind belly ran round the hall. longest suspension in House of Lords history, four years over alleged sexual harassment. It follows claims Lord Leicester of Hernhill offered a woman corrupt inducements to sleep with him. The 81 year old who stepped down from the Lib Dem front bench this year denies the historic allegations. And two London airports are reporting record growth for October. Heathrow saw close to 7 million passengers, a rise of 4.4% on 2017 while Gatwick also had the same number with an increase of 2%. The LBC Markets report, the FTSE 100, that's ended the day down 52 points at 70.53. The pound buys $1.29 and a euro 14. LBC weather, clear spells overnight for many, but with a risk of further blustery showers in northern Scotland, some frost too across western parts with a low of 6. Tomorrow, any rain dying away, then dry and bright over England and Wales with a high of 15 degrees. From Global's newsroom for LBC, I'm Lisa Aziz. This is LBC from Global, leading Britain's conversation. The Nigel Farage Show. Mr. Nigel Farage. Thank you, Donald, and good evening, everybody. I'm here in Strasbourg, where tomorrow Chancellor Merkel comes to the European Parliament. It'll be her first big speech here for a couple of years, and I'll get the chance to respond as well, which should be fun. Uh, keen to hear what she has to say on Brexit. Um, and also keen to hear what she has to say about Donald Trump and America. I was very struck yesterday with what happened at the Arc de Triomphe and the comments made by Macron, which I'll talk about later, uh, that I think we're on the verge of a new Cold War between the European Union and the USA, an ideological Cold War. Meanwhile, up in Brussels, uh, there are negotiations that have been going on through most of the night. Uh, the cabinet meets tomorrow morning. Um, and basically, we've got until Wednesday to come to some agreement with Mr. Barnier, if there's to be, a special conference later on this month, uh, and a deal put to Parliament before Christmas. Again, we'll talk more about that. But you know, we seem to obsess. I think, about the Conservative Party splits. Uh, you know, Boris again today, uh, writing him a telegraph calling for a cabinet mutiny, uh, saying that he thinks, you know, we really are being sold out in the most extraordinary way, the biggest political failure since Suez, which, of course, his brother says as well, although from a different side, a different <laughs> argument. So we talk about Tory splits all the time. We're really not focusing, folks, enough on the Labour Party. And I say that because in Der Spiegel magazine last week, Jeremy Corbyn did an interview and he couldn't have been clearer. He said, We can't stop Brexit. And what his own party needs to do is to recognise the reasons why people voted leave. So that's the leader of the Labour Party a few days ago. Um, I, I, won't mention the way he looked at the cenotaph yesterday. I'm sure you've made your own minds up on that. Um, let's stick to the <laughs> politics of it. So you can't stop Brexit, and yet here was Sakir Starmer, Shadow Brexit Secretary, talking to Nick Ferrari on LBC this morning the Labour Party's position obviously was um, much discussed at our Labour Party conference in September, and we had a motion that the whole party agreed Jeremy, myself, everybody else. Um, and that makes it clear that we will face each decision that comes. Obviously, the deal, if there is one, um, will have to be voted on in the next few weeks. And we've said that if that doesn't meet our conditions, we'll vote against it and call for a general election. If that um, doesn't happen, that all options must remain on the table, and that includes the option of a public vote. So, so that's the position that the whole party um, has got around. So, Mr. Corbyn's wrong, say, right. because he's saying well, we can't. I mean, it's pretty unequivocal. We can't stop it, but I'm hearing well, from you it can be stopped. Well, yes, but we've got to look at the decisions as they arise. And, and as I say, the first decision is actually on the deal, then um, a question about a general election, and then other options. So that, that's the structured approach. And, and, and Jeremy and I and the, the whole party well, um, voted for that at our party. Yes, conference. doesn't I mean before we move on, doesn't someone need to tell Mr Corbyn this because he's obviously under the view that it can't be stopped. You, well, you, you don't uh, get more definite than that. We can't stop it. My goodness. Mm-hmm. Well, um, as I say, Nick, we, we've all agreed the party position, and Jeremy is not uh, attempting to alter that party um, position. And so, I just think, to clarify, it uh, can be stopped for my listeners. It can be stopped. Yes, but we've got to look at the decisions as they arise um, and where the, where the votes are in the sense that one of the votes on the deal? Is the Prime Minister going to get it through? Is there going to be a deal? Obviously, that's the critical question for this week. Right. Um, and then if there is, I mean, if, if she doesn't get a deal that goes through, then obviously um, we are into a position where um, we will call for a general election, and then um, other options will need to be um, considered. But at the moment, we're in this sort of monthly crisis of whether, the question of whether there's actually going to be a deal or not. They're all over the shop, aren't they? And just to confirm that, here was Shadow Foreign Secretary Emily Thornberry on Mar yesterday. The fact that we had a referendum and the results of the referendum ought to be abided by. But we do need to have an injection of democracy in between the result of the referendum and as going any further. And we've always said that. And what we wanted was a meaningful vote. And Theresa May is simply giving us a a devil in the deep blue sea. She's saying, you know, you can either fall off a cliff or get on this bridge to nowhere, and you're going to have to vote on that. That's not a meaningful vote. That's not an injection of democracy. So we say, if you're going to give us that, then you know we refuse to play that sort of game. And uh, and frankly, if you can't come up with a decent suggestion, then we should have a general election. If we don't have a general election, which we think we should have, then then yes, of course, the, all the options remain on the table, and we would you know campaign for there to be a uh, a people's vote. But you know there are several stages before. Well, it's not all that clear listening to her, is it? Really, it's a series of stages ending up perhaps with backing a people's vote. Now, I don't know what the collective noun for former prime ministers is. But we've had John Major, of course, telling us there must be a second referendum. We've had Tony Blair repeatedly telling us there must be a second referendum. And former Labour Prime Minister Gordon Brown spoke on this subject today. I think the public will be shocked because 80% of them want this to be over to find that two years from now we will still be debating our relationship with the customs union, with the single market, whether we're going to be like Canada or Norway, whether we'll be able to sign free trade deals, what's the situation in Northern Ireland. This is inevitably on the agenda in further negotiations, even if there is a deal over the next two years. And what I want to see is a better process of taking this out of the Whitehall bubble, taking it out of Westminster so that there is discussion in the country. I want the public to be able to give their views. I want us to listen and engage in a way that people who voted in the referendum wanted to be listened to. And my fear at the moment is ever more division, sense of betrayal, loss of trust if we don't actually take this debate out of Westminster and make sure that the public can have their voice heard. So Gordon Brown thinks there should be a second referendum and believes there will be one. Uh, you know, Keir Starmer making it clear that Brexit can be stopped. Emily Thornberry confirming that if the deal uh, comes to Parliament, what they really want is a general election, but if not, which is not going to happen, is it? Um, unless Mrs May really wants to go through that pain again, um, and then they'll push for a people's vote. But Corbyn making it clear that Labour can't stop Brexit, and we need to recognise the reasons why people voted Leave. So, does anyone out there have any idea of whether Labour want to stop Brexit or not. Anyone, please help me. Come and tell me. I don't know. 0345 6060 973. Maybe you think, truth is, they're as split as the Tories, in which case text to 84850. And I'm particularly keen to hear from you if you're a Labour Party member who <laughs> feels pretty <laughs> confused and perhaps worried as to what the electoral implications of this could well be for the Labour Party. If that's how you, if that's who, who you are, let me know by tweeting using the hashtag Farage and LBC at LBC, and of course you can watch us on Facebook and comment there there too. Tom is a new caller from Brighton. Good evening, Tom. Good evening, Mr. Farage. How is Strasbourg treating you? Strasbourg, well, I've only just arrived, really, but I'm looking forward to Mrs. Merkel tomorrow, but more of that tomorrow. Um, Tom, tell me, do you know what the Labour Party position really is? Um, I don't think any political party knows what their own party's position is on Brexit, it seems. It's, it, if you look back at the history of the European Union or back in the days when it was like EEC and EEC, yes. there's always been division. It, right down the middle. And you've seen it in the referendum. Yes, Leave won, short majority, but it was still a win nonetheless. I'm a Remainer myself. I vote oh. Ah. Remain, and I and I look back on it. Yeah, I'm disappointed by the result, but then again, I've been disappointed in election results in the past, and I've moved on. The thing with Brexit is... So should the should the country move on, Tom? In a sense that we've got a result, should we just get on with this? Yes, I, I, I think there is. I think the second referendum will hinder us in the future. Um, we're really in a difficult position as it is with the negotiations. Tories aren't helping it. I don't think Labour are helping themselves. Uh, I think Labour really just need to focus on holding the Conservatives to account. They're in, the Tories are in government, and mm. Labour, as you know, Her Majesty's loyal opposition, they mm. need to really focus on the nitty and gritty. We get it. We're going to have a Brexit. Brexit's going to happen. We're leaving. Accept it. But this is what we want. This is that, that's what the Labour Party should be like. This is what we need. Okay. This is what we uh, want. I mean, Tom, I do take your point that if you go back to the start of this, or when it really kicked off in the 1970s, you had Roy Jenkins on one wing of the Labour Party, pro, Tony Benn on the other wing, anti, in the Tories, you had Edward Heath, pro, Enoch Powell, again. So you're quite right. The ability of this issue to divide parties has always been there. But yeah. don't you think, in terms of our national debate, that we do deserve to hear it. I mean, you know, Theresa May's position is at least backed by the cabinet, all right? That is the official Tory position. From Labour, we're getting no clarity at all, are we? No, and it, it, my point kind of goes on with what you've just said there about how there's been splits in the parties back in the mm. 70s when it all hmm. happened. Mm. This, it's, it's, almost like as if it's, it's a political issue where, once, where on one side it doesn't show what aspect of the political spectrum you are in. This is such a, a, a unique niche political issue that really uh, uh, no party can represent one side of the argument. It represents all parties are representing all sides of them because they're all split down the middle. They, they and, that was, and, and that Tom was why UKIP came into being. UKIP came into being because of that, uh, <laughs> because at least UKIP had a unified. Mind you, to be fair, the Lib Dems are unified in their view. They are pro, um, and they want us to stay in. Tom, thank you for that. And Tom makes a fair point. The splits, this issue has always been a nightmare for poor political parties. But at least the Theresa May position is the official position. From Labour, there isn't one, folks. I can't work it out. If there is, you tell me. Philip and Whiteleaf says by text, Nigel, Labour are even more <laughs> split than the Conservatives. Every time one of the Labour MPs open their mouths, they have a different opinion on Brexit. Actually, Philip, I think the truth of it is that Labour are very split in the country because 40% of their voters voted for Brexit. But I think in the House of Commons there is quite a big, strong pro-EU majority, and, and sort of answer my own question, you know, as to whether Labour want to stop Brexit or not. My guess is, as and when we come to a vote on this, my guess is that most Labour MPs will do all they can to stop Brexit, uh, and I think this is an issue where Jeremy Corbyn is just not in control of his party, and you know he may well have all these young new members that have joined up, the momentum uh, types that are there, but actually they are adopting a pro EU position. It's one area here where Corbyn is not governing his own party, and frankly, I don't think there's much prospect um, of him doing so in the short term. Alice on Facebook says, I will never vote again. What is the point? Alice, I sense there are very very large numbers of people out there saying exactly that. You're listening to The Nigel Farage Show, exclusive on LBC, and it's now 6.15 and time for the news headlines with Lisa Raziz. Downing Street's dismissing reports tonight as a bucket of salt that the EU's chief Brexit negotiator expects the parameters of a withdrawal deal to be presented to the Prime Minister's cabinet tomorrow for approval. A couple from Oxfordshire who gave their baby the middle name Adolf in admiration of Hitler are among three people convicted of being members of a banned far right extremist group. At least 31 people have been killed and more that are still missing as the deadliest wildfires ever seen in California continue to burn. LBC weather, clear spells overnight for many, but with a risk to of further blustery showers in northern Scotland, a low of 6 degrees. LBC Travel, I'm Jay Louise Knight, and one lane is closed on the northbound M23 just before the M25 in the roadworks with a broken down vehicle. Only one lane is running, which is causing queues. Clockwise on the M25, it's heavy from before 25 for the A10 through to 27 for the M11 after a car broke down earlier. Now we've got a broken down lorry in Purley. It's partly blocking the southbound side of the A23, that's Purley Road at Purley Cross, and causing queues. And in Westminster, new safety barriers being put in. It means that Bridge Street's shut both ways, and Westminster Bridges Bridge is closed northbound to all traffic except buses and taxis. Finally, some better news for the trains. Southling are running again between Barnhurst station earlier, but. LBC. The Seven Dwarfs were in a bit of a pickle, with down their finance pickle to them fast so Snow White could make her debts a thing of the past. Boys, the quite well rough. So they spoke to the friendly team at Property Rescue, who buy properties in a condition and can offer guaranteed sale in as little as two days, hassle free. Fast forward to living happily ever after. Visit propertyrescue.co.uk. Pro- fast forward to sold. Hello, Yanni. Hello, everyone. Hi, it's Claire. Monica. Stephen has joined the call. Morning all, just wanted to say how much I'm looking forward to working with you. Bye. Stephen has now the call. Business call short end. O2 lets you call and text from the UK to the EU at no extra cost. Search O2 Business or visit up. New and upgrading customers only. Standard nations. Caps and terms apply. you and me are going to adventures. Climb mount to the great beyond. Or we could drive around aimlessly for a bit to see if that works. 7-inch touchscreen and navigation, Renault Kajar is ready for life's adventures. Now with £2,500 deposit contribution, it's even easier to get one. Search Kajar offers. 4.9% APR representative Renault Finance subject to state order by January 7th, register by March 31st. Tell customers at participating dealers T's and C's apply. Did you know that the elevators in my tower are the world's fastest? or that Bruce Lee won the 1958 Hong Kong Cha Cha Championship, and that you'll find more bicycles in Beijing than in Amsterdam. But here's the thing to know. With Lufthansa's attractive fares, you can fly to Asia from £389. Book by November travel starting from November 15th. Contact your travel agent or visit lufthansa.com. Conditions apply. Say to the world your boiler needs replacing. Oh no, what would you recommend? Well, I see you've got a Bosch washing machine. Yes, it's never let me down. Exactly. I'd recommend a Worcester Bosch Green Star 29 CDI. It's really reliable and it's awarded a best buy from which. And with a Bosch Easy Control, you can even adjust the heating from your phone. So simple, your cat could do it. To find your new boiler, a local installer, and receive up to a 10 year guarantee, search Warm as Worcester. Finance for Business is the finance broker you can depend on. Their team of professionals help you. Fire officials in Northern California say the so called campfire continues to be a major. It's now blamed for 29 deaths, all in the town of Paradise, quickly destroys. And as we hear from NBC's Jay, no end in sight. It's the most devastating, deadly fire in the history of this state. That's saying a lot when you consider all of the wildfires they have dealt with over the years in California. It's one that they are still working very diligently on, have a, uh, a number of resources dedicated to the fire on that part of the state uh, including about 6,000 firefighters right now working just to the north on the campfire alone. It's going to be a struggle they'll continue with over the next several days, weeks, and before it's fully extinguished. Get control of this fire first and then work on getting the. And in the south of the state, the Woolsey fire has claimed at least two lives as it moves through, including Malibu. Some 200 people are missing, though, and a quarter of a million were forced to leave their homes. The skies over southern Israel are streaked with trails of interceptor missiles. Palestinian militants launched some 200 rockets and mortar shells into southern Israel, injuring several people. Israeli warplanes struck targets across Gaza in retaliation, and Palestinian officials say that at least three people were killed. The flare up in fighting comes after a botched undercover Israeli military raid in Gaza yesterday. A battle inside the Palestinian territory left seven militants dead, as well as an Israeli military officer. Canada has uh, been uh, fully briefed up on what Turkey uh, had to share. Prime Minister Justin Trudeau says Canadian intelligence officials have heard the audio tapes recorded as Jamal Khashoggi was killed. The Saudi journalist was murdered shortly after he entered the consulate of Saudi Arabia in Istanbul. That was back on October 2nd. Turkey released copies of the tape to the US, France, Germany, Britain, and Saudi Arabia. Otherwise, Trudeau spoke in Paris, where he had a brief meeting with U.S. President Donald Trump over the weekend. The Prime Minister says that he brought up the tariffs on Canadian steel and aluminum, and he believes that the levies could be lifted by the end of the month. Janice McGregor has more. The new North American trade agreement is supposed to be signed at the end of this month, but even though negotiations succeeded in reaching a deal, the U.S. still has not lifted its tariffs on Canadian steel and aluminum when Justin Trudeau had a bit of FaceTime in Paris with Donald Trump? I absolutely brought it up. I repeated to President Trump, I hope we're able to uh, solve by the time uh, we uh, meet each other in, uh, in the G20 in, uh, in Argentina. Time's tight. That's only a few weeks away. But the Prime Minister didn't say exactly how things are going. Mexican officials have suggested that they want the tariffs lifted before the ceremony takes place. But Trudeau's government hasn't said that Canada's signal signature is contingent on the tariffs coming off. And as always, I won't be negotiating in public. Janice McGregor, CBC News, Paris. And the National Hockey League says that it has reached a tentative settlement on a concussion lawsuit filed by former players. The NHL has agreed to pay out nearly $19 million to settle the claims. More than 100 former players accused the league of failing to better prevent head trauma or warn players of the risks. They alleged the NHL promoted violent play, and that led to their injuries. As part of the agreement, the league will not acknowledge any liability. And that is your world this hour. You can listen to us anytime on voice activated devices and live on your mobile device using the CBC Radio app. For CBC News, I'm Sintar Sirs. Isn't the truth that, you know, the vast majority of Labour MPs treat the referendum result with total and utter contempt? and would like it to be reversed. Isn't that really? Isn't that really the truth? Not really, because if you look at the evidence, they uh, they triggered Article 50, so they do believe in the results of the referendum. Because otherwise, if they didn't believe it, they wouldn't have triggered Article 50. Now, well, maybe that would have been maybe Mustafa, that would have been political suicide at that moment in time. It's, it's, well, that is very wrong, but that's the way democracy works. Uh, you mentioned before that you know both parties did say you know they were going to take us out of um, the EU, which they're both saying they will continue doing. You know, I'm, along I'm with meaningful injection. But and the single and the single market and the customs union. I, I mean, they're lying the through they're lying through their teeth to us. These people, no, no. But remember, the more important point is democracy does uh, what you say in, in um, for example, in elections can change. Theresa May promised a lot of stuff in that election, which she backtracked on. You know, the old age pensioners t- uh, tax. You know, uh, she backtracked, uh, you know, the one with, uh, with the hump, she backtracked on that. things do change, and we have to appreciate that change. Otherwise, Mustafa, it, I'm, I'm, dictatorship. I, I can accept another referendum 20 years down the road when we've left and seen how it works out. Before then, I think it's an outrage, but you've made your arguments very, very well indeed, My thank you for calling us first time. Gary in Horsham says to me by text, the collective noun for ex-prime ministers is a shambles. I quite like that. If Corbyn gets in, it will become qualified <laughs> by the adjective disgraceful. A disgraceful shambles. Yes, Gary, but with a very nice anorak and bright red tie. Dale from Chester is another new caller to the show. Dale, enlighten me. Are Labour going to go all out to stop Brexit? Nigel, I, well, I, I just want to say one thing. Uh, who are voted for Brexit. I'm a Brexiteer, and uh, it uh, uh, infuriates me listening to you on this programme, uh, knowing that you've left us in a right mess. Uh, we, we're now stuck with with a, uh, a Conservative Party and a Labour Party that are, that are totally divided. there's no party there or anyone to support people that I didn't vote for a deal. I voted no, for the EU. Yes. Now I'm, I'm, I'm bored of being told by all these parties that I, uh, that I should be getting the fair deal that I want. I don't, I don't want a deal. I want to leave. I voted to leave, and that's it. Yes. Um, uh, Dale, Dale I'm, I, am absolutely certain that the vast <laughs> majority of Leave voters would agree with that. There was no qualification on this. It was we voted to leave the institutions of the European Union. It couldn't be simpler, could it? Well, well exactly. But, you know, UKIP as a party, you know, you said this always, the Liberal Democrats that, that are pro-stay, and, you know, UKIP was the party that, that I decided to, to follow because you were pro fix it. And where yes. are we now? Where, where's, that, where's our voice in this argument? You know, is there a prime minister that's obviously a Remainer. Um, the opposition are, are Remainers. What, what, where, where, do we go? Where's our voice? You know. Uh, Dale, do you know something? I, honestly, and I'll tell you this, I, I've been really in the last couple of weeks inundated by messages from people I've never, never met before, never spoken to before, saying, Who the hell do we vote for? Um, and that because they feel as you do, um, and the perception is that UKIP is just not in this race at the moment um, and is, you know, in the doldrums in terms of the polls. But uh, Dale, not much I can do about that. I was there for 20 years. That was long enough for me. <laughs> Thank you. Uh, Rudy in Bristol is my next caller. Good evening, Rudy. Hi, Nigel. Um, I'd like to break this into two parts. Um, there's obviously continue from the caller previous to the one that's just called. The first thing is, obviously, Labour are remain. Hence why Tony Blair allowed massive regulations, what he labelled them for big businesses in the past. Because uh, the Labour is no longer about the people of this country anymore. It's about big business and maximising their profits. And I think that Keir Starmer is going against Corbyn because he's got his eye on Corbyn's job in the future. I believe that's what he's looking to do. Um, you may be right, uh, Rudy. You may be right, and of course, in generational terms, uh, you know, uh, Corbyn is well. He may have a good few many years left in him, but he hasn't got that many, has he? No, and um, with regards to the caller twice before, and he hmm. says that, that it, it, you know we should have it because of dramatic change. Well, we had a dramatic change from what we were stitched up on in 1975. Um, And hmm. my question had the vote gone the other way, where it was 50%, 52% Remain and 48% Leave, would it mean then that they didn't know what they were voting for, but did they vote for? Rudy, there'd be no discussion. There'd be no discussion. There'd be no debate. Anybody that was calling for another referendum would be laughed out of court. They'd get no coverage. LBC would be doing zero debates on it because, despite how people may have felt about the result, you would not have had Parliament big business, uh, <laughs> and many strong global influences making this argument. Rudy, it would have been a dead duck. Thank you. going to run down to Reading and speak to Toby. Toby, good evening. Are you clear, Toby? What you know? Our uh, Labour, <laughs> our Labour. No, uh, what, no. What's the position, Toby? Help me, please. I'm struggling. Well, how, how, could I? How could I? No, so I, I realised I actually have to rush to another call. Uh, just a quick observation. It's a bit like I, I used to be in a student union and you know you haven't totally worked out which way is up uh, at that age. Um, you know, you, you, sort of think you have, but not not really. And Keir Starmer was so vague. It's so vague, and, and it makes me feel really uncomfortable. Um, you know, whether I was voting for Labour or not. And I think their biggest problem is a lot of their voters want want Brexit, and that's, that's right. it. That's right. But but but you say vague. But there's, one thing that he did say Nick Ferrari. He did say Brexit can be stopped, and Corbyn says it can't be stopped. and that's coming right from the top of the party. It's a mess, isn't it? Today they are ambivalent. They're ambivalent, I can get. Yeah. That's a very, very polite word to describe their current position out of the voters. Toby, thank you very much indeed. Stephen Hampstead says 2019 will be the year people realise they have no political representation. Thankfully, there is no far right in the UK. But once the political elite have betrayed us, the future looks bleak. Chris tweets the stances of any of the political parties doesn't matter. The only thing that really matters is that they obey the rule of democracy, something that has guided the Western world for 8,000 years. Chris says, Brexit or civil war? Be warned, Ramonas. Well, Chris, I, you know, I, that's not what we want, uh, not physically, but democratic. Det är för oss svenskar. Buildings of glass, rebel, rebel. där vi så småningom från back buller och tumult när döden ropar granne kom, ditt timglas är fullt. Du gubbe fällde en kröka ner och du, du yngling, lid min dam. En nu som åt dig ler, en under tar. Tycker du att graven är för djup något land så ta dig då en sup, ta dig sömn dit och hem dit och två dit och tre gör dig nöjdare. Du remmare och press med busig och med hatt och snitt. Snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock. Snickan, kistan färdiggjord och hyvlar på dess lock. Tycker du att draven är för djup, nåvel han tagit blåen sup Ta det sen dit och hem, dit och två, dit och tre så dör du nöjdare. Men du som är den trumpen min bland reglar, galler, järn och lås måste vila på ditt penningskrin inom ditt stängda bås. Och du som svartsjuk slår i glas, förtäljer speglar och pokal är nu godnatt i ditt glas och hälsa din rival. Tycker du att graven är för djup, nåväl ta då en sup, ta det sen dit och en dit och två dit och tre, gör du nöjdare. titlars klang Den tega staver ljud vart år Som knappast har med all din rang En skymning till din vår åt som ilsken feg och lat fördömer vaggan som det väl och ändå dagligt det plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup och belagd så ta det då en sup, ta det söndigt och ändligt, tvådigt och tredigt, gör det nöjdare Men du som är den är min per dina vänner hela jämt de förtalar vid ditt vin och det är liksom på skämt. Och du som ej försvarar den fast den ur deras flaska du kan du slicka dina vän. Vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup, något land, Tar du då en sup, tar du sömnigt och en liter två, lite tre, så dör du nöjdare tar det sömn dit och en dit och två dit och tre så dör du nöjdare dig sen dit och hem dit och två dit och tre så dör du nöjdare sen Madame Wingmarks kanna blev kom in i väsla kära med socker, ingefära. Allt vad skönt hon vill begära. Lättade snö och sjöng en nymfen en sång. Dess hjärta ängsligt brinner. Det blod där inne rinner. Snart en ljuvlig svall delar sitt språng. Skönhet var tvång. Tusen dödar kring dig stimma. Ända i din kärlekstimma måste du en död förnimma. Masken dold i blomman båda blommans död så renskt vin, mjölk och mjöd med rödost vassla kära nu socker, ingefära allt var skönt hon vill begära Läta det snöar sitt svärd och vid din tröskel står. Bliv ej förskräckt, han blott på gravdörren gläntar. Slå den igen, kanske än på tå. Movits din lungsot, den drar dig i graven Sjung om livets vår. Guldguler hy, mattblomstrande små kinder, nedkramat bröst och platta skulderblad. Låt se din hand var ådra blå och trinder. Liv är så svälld och fuktig som i bad. Handen är svettig och ådrorna stilla. Knäpp nu och spela. Töm ur din flaska, sjung och drick, var glad. Töm ur din flaska, sjung och drick, var glad. Himmel, du dör, din hosta mig förskräcker. Tomhet och klang, inälvorna ger ljud. Tungan är vit, det rädda hjärtat kläcker. Mjuk som en svamp med sena märg och hud. Andas, fy tusan vad dunst ur din aska. Låna mig din flaska Movits skål, sjung om vinets Gud Movits skål, sjung om vinets Gud. Gud. Ut ur hans kärl din död i droppar flutit helt oförmärkt med löje, sång och ro. Ja, detta glas bedrövligt inneslutit glödande maskar vill du Movits tro. Allt är förtärt, dina ögon de rinna. Tarmarna brinna, orkar du ropa hem Gud Jo, jo, orkar du ropa hem Gud Guttor dig Bacchus avsked bjuder från Fröjas tron du sista vinken får ömt till dess lov det lilla blodet sjuder som nu med våld ur dina ord Yeah. örfilare, skoputsare, tullsnokare och matroser. Hurra! Lägg sillstjärten på ölkannan. Trumf i bordet, tikkärring. Svavelstickor här, sex knipper för en liten. Trumf i bordet, åtta styver håller jag. Kurage du gamla granadör. Vänd upp och ner på bollsfoten. Kullerbytta med madammen i skjulet, citronerna på duken och spinnrocken på taket och holländan på kistan. Ur vägen kolgubbar, tvätterskor och mjölkkärringar. Gör inte av med nylänningen med sydna kringlan om halsen. Gutor, sug mig till. Släpp fram Movits med basfiolen. Mak åt er, silpackare, bagarpojkar, nyrenbergare, skräddare och fågelfängare. Stig undan, herr uppsyningsman eller nedsyningsman eller vad du är för en brohuggare. Hjälp upp blinda gubben med liran. Skuffa slagom. Slå på truten! Släpp fram den där guldsmidda herren med björnarna som dansar polska. Si, Tokenan Foyeux, Susanna med en markatta på axeln och en säckpipa i mun. Trumla, trumslagare! Harlekin dansar och slår benen i vädret. Friskt upp, gossar! Botten ur tunnan! Trumf i bordet! Ta fast tjuven! Grevens lakej sätter åtta styver i potten. Åtta styver för jungfrun två styver för Susanna. Trumf i klöver. Där kommer Movits. Åtta och åtta gör mig sexton. Fyra till så har jag sjutton. Mera klöver. Sex och sex är tolv. Åt du upp, hjärterfru? Ja, du har vunnit. Kors så du ser ut, Movits. Nog känner jag igen peruken. Han har lånt skoflickans peruk som bor mittemot Vismar i kolmätargränd. Lustigt! Basfiolen på ryggen, tulpan på hatten, valltornet under armen och buteljen i fickan. Stig i båten! Vad säger den där guldsmidda äppeltysken med markattan på axeln? Le diable, il porte son violon. Oui, par-dessus le pol comme le suisse porte la alabarde. Nu tar han till valltornet Ach, du dummer Teufel! Er versteht sich auf der Musik wie ein Kuh auf den Mittag. Movitz Bruder, willst du was Kirschen haben? Stig i båten, Susanna. Akta köttkorgen. Hoppa ner, lilla syster, med klippingshandskarna och fiskkassen. Var har hon varit? Borta och manglat. Håll ut, håll ut, håll ut. Vart bär det? Åt varvet? Le diable! Okino! Dit justament hvor jeg pega. hvor den lille mens, den soldat med gule bækserne sitter i pakken och beställer. No, no, no, no. Ce n'est pas là. Richtig. No, Djurgården. Oui, Djurgården. Oui, Djurgården. Oui, par jävla besitta. Mäster Nilses. Ganz richtig. Hut åt krögan på bryggan, där står han och skäller på musikanten. Ah, il a peur d'être battu. Fripon. Kanalje. Hundsfot. Kanalje. Mäster Ilses? Oui, que le diable t'emporte. Hur hänger det ihop? Exklusiren simisch. Das ist alles Lapperei. Es sagt nur der Kläger, dass er oftmals seine Bezahlung gefordert und dass es der andere nicht geachtet hat, sondern ihm alle Zeit mit Smeerworten begegnet ist. Hurra! Stöt i valthornet! Susanna sjunger, vädren spela och böljorna gunga. Skjut ut! stolta stad Jag nu glad förglömmer ditt prål Ditt buller, larm och skrål Dina slott och torn Movits blås i ditt horn Böljan slår Båten går Bland jakter och skutor Spanjefaran står Segelsten går snart in I Cadix och Dublin Nalle, vill du ha nötter? Gå inte så nära björnarna! Stilla, nymfen sjunger och sefiren följer hennes stämma klang och skott Kungens slott mot skyarna höjs och ögat hämt förnöjs I en åldrig dal syns en arsenal På en mur syns en kur med gluggar och flaggor, mordgevär och lur från dess vall. dån och knall. från bergen återskall. Vågorna glänsa och glittra, de svalkande ilningarna förnöja kostade på Movits, Gutor. Men se, vid strandens nät över Se vad blågula och gröna bilder som timra i skuggan av den upp och nervända mörkbruna kölen. Hamrarna knackar så tätt. Märker du åt höger en grekisk tempelbyggnad på en höjd och nedanför i vattubrynet. Se vad för en skog av gungande master med fladdrande vimplar. Solen baddar, klockorna ringa, trummorna dundra, fanorna fläkta pikarna glimma, klockspelaren drillar och klämtar, korken ur buteljen, Movits kastar hatten och peruken i böljorna och dricker hela världens skål. Klang i hornen, vila på årorna, sjung Susanna. Vad jag ser Ulla ler, solhatten i hand med rosenröda band, bröstbukett, gröna blam, Nottingskjol, fallbolan. Skön och känd, snörd och spänd hon hoppar ur båten med en kullrig länd. Kära du, jag grev nu förkläde mitt i tu. Raljeri, Lät nu bli. Jag skulle bara gå till slaktarhuset nå. Men nu sitter jag här, det hjärtat mig skär. Inom kort, vår transport är framme sitt stilla Tag min ros ej bort för monsieur skall jag mö i dessa böljor dö mjölk och vin eller i sumpen sprättande ruda, eller från källan en vattenterrin. Dörrarna öppnas av vädren med våda blommor och granris väl ger Duggande skyar Dan solen bebådar Som du ser Vilket egendomligt Fiskartorp och vatt Gudomligt att beskåda Än de stolta stammar Som står rad i rad med Sandviken, åkrarna. Vilket egendomligt, dessa ängarna. Skål och god middag i fönstret frågorna hörs från stan. Och se hur dammet skymmer det gröna mellan kalascher och vagnar på plan. Räck mig ett fönster där du ser mig stanna. Sömnig i sadeln, min kusin. Primo Escorpa, Secundo en Cana. Hoglans vin, vilket egendomligt. Fiskartorpet var gudomligt att beskåda. Men de stolta stammar som står rad i rad med utan min måla. Knäggande, stampande i galopp. Ännu gestalter, dess ögon de rullar. Stolt upp till fönstret, till dig just idag. Du är naturen, uppeldad i låga dina ögons varma prål. Klangen ner vid grinden i varmaste råga. Klang beleza é Fra trilla och brickan står fast. Gubbarna slamrar och stolt diskutera. En om ett kyrktorn och en om en kvast. Men kyparen, han svär som en gast. Och oh, ja, ja, det är så jag slår eld på min pipa. Ge mig mera flickan skål ut i tankarna Fast hon har kostat mig bra Ja, jag har gett henne skänker och guld och barnhuset skaffar jag barnet Barnet det dog med kalas på dess mun Jag söp dödgrävan full Ofta har paltarna gått på patrull. Jag har då friat det livliga skarnet. Vågat för henne på drygbaståhåll och Hull och slagit de hjältarna kull. Men min Anna-Greta, men nu är jag lik fågeln snärd i galet som vill ut till sin fred igen. Du har knappt döden till vän. Slå i åt mig cancer, smärtan förgår av safternas ljuvliga syra. Tårarna rinna på näsan, gud tår. Mitt hjärta bättre än imorgon. Knappt har jag levat i 50 år. Dock kan jag tryggt för er alla bedyra att sådana finken som jag söp igår i kosligt mot kärlekens sår Dryp en droppe eller två och häll den på hjärtat, höll man fyra. Smedans ta mig tusan förgå Ta blott en sup ovanpå Aj, när jag tänker på hennes hy och ögonens brinnande lekar Hjärtat av ängslan så tungt som ett bly vill från buteljerna fly Bröstet det liknar en svävande sky. Fröja mig lockar och fröja mig nekar. Händerna fängslas, mig ögonen bryr. Ack himmel, min sorg blir nu ny. Men min Anna-Greta, nog. Nog vet du nu väl på vem jag pekar. Fan i dig som du mig bedrog. Slå kypare i det nog. love.